หันหน้าไปทางนู้นแล้วก็ฟังธรรมเนาะสักหน่อย เป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติธรรมของเราอย่างเราสวดมนต์นะ ก็เพื่อเหมือน เหมือนได้ลึกถึงนะ คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรม แล้วก็คุณพระอริยสงฆ์ต่างๆนะ诵经做早课诵经呢，就是为了能够想起哎佛陀，想起哎就是佛法僧三宝。ให้เรามีกำลังใจว่าเออมีเรามีตัวอย่าง เรามีบุคคลที่เป็นต้นแบบนะที่ให้เราเดินตามนะ 因为他是我他哎他哎指了一条路，让我们哎跟随他的来走，他所修的方法啊。ให้เราระลึกว่าโอ้ที่จริง พระพุทธเจ้านะท่านก็ทำความเพียรด้วยความยากลำบากนะพระอรหันต์ต่าง ๆ ท่านก็ทำความเพียรด้วยความยากลำบากกว่า ท่านจะบรรลุธรรมได้นะอืมครับเอ่อ 我们看到了，我们就可以看到了佛陀他们他们过去还有哎过去的那个阿罗汉们啊，他们修行是有多么的艰难困苦。嗯。มันต้องผ่านนะความยากลำบากผ่านอุปสรรคนะผ่านปัญหาหลายๆอย่างนะกว่าที่จะนะพ้นจากความทุกข์ได้นะ那那经过了许许多的艰难่苦，还有一些障碍。 啊，然后才能够哎，还有许许多的我们自己的哎妄念啊，哎魔障啊啊，才能够来到辽苦，从这里面解脱出来。嗯，อย่างพระพุทธเจ้านะท่านก็ต้องออกจากวังนะ ไปบวชนะไปอยู่ป่า ไปอดอาหารนะกว่าจะเข้าใจธรรมะนะ 啊，就像佛陀一样，他离开了王，他都离开王宫，然后到森林里面去、深山里面去出家，那里面剃着头，然后还要到外面去化羊，啊，化来的饭来吃，呃，然后才能够这样来到降道法。พระบางรูปท่านก็เดินนะเดินจนเท้าแตกนะเท้ามีเลือดออกมีเลือดออกก็ยังเอาเข่าเดินนะจนเลือดออกเข่านะ 有很多法师呢，哎，他们去行脚，就是要行了很哎，走到了那个脚啊，那个都破了，起了很多泡啊，血流出来了，他们是继续的坚持下去。 <laughs> 那，就是那大，大，大，大，大，大，大，大， 要很精进努力来用功，来训练自己，才有得到了这样的成果。แต่บางทีความพยายามที่มันผิด มันก็ไม่ใช่ว่า พยายามมากๆ ก็มันจะพ้นทุกข์นะอ่า 你再怎么努力也也不行，也了不了苦。像。ท่านที่เดินจนเท้าแตกจนหัวเข่าแตกเป็นเลือดออก อันนั้นก็มันตั้งใจเกินไปนะมันไม่พอดีนะ就是你走到那个哎脚啊里面起了泡，血出来了，就是你的膝盖呃也破了，嗯，但是如果你的方法 太过了就是，哎，太过了也不行，因为他不在中道，不走在中道。อย่างพระพุทธเจ้านะก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนาะท่านก็คิดว่าอดอาหารนะบำเพ็ญทุกขกิริยานะมันถึงจะพ้นจากความทุกข์นะ就像佛陀，他他就这样想的：如果我来苦行，我他不吃饭，就是他不吃饭，他一直都不吃饭， 这样我就来哎就能够降到法อันนั้นก็ทำความเพียรมากนะแต่มันเป็นความเพียรที่ไม่ถูกทำยังไงก็ไม่พ้น那样他是有有过了，我们说过过而不及他，所以他也没没办法，也没办法来到了苦。就是你再怎么样修苦行也好，苦也没有办法了。นั้นเราทำความเพียรแต่ต้องเป็นความเพียรที่ถูกนะ 我们呢来用功，哎，修行精进，来努力用功，那也都要有一个正确的方法，要修对。ความเพียรที่ถูกคืออะไรความเพียรที่ชอบคืออะไรคือความเพียรที่อยู่ในองค์มรรคเนาะ嗯，要什么是对，什么精进方法是对的，那就是八正道。เนี่ยเพียรนะความเพียรที่ถูกคือเพียรในการละอกุศล น什么是正确的？什么是精进？对了，方法对了，那么就是放下一切善、一切恶的。แล้วก็เป็นความเพียรในการจะเดินกุศลนะ然后在精进的，我们说止恶止恶向上，精进的修福报。ละอกุศลคืออะไรคือเวลากิเลสเขาเกิดขึ้นเวลาตัณหาเขาเกิดขึ้น ให้เรามีสติรู้เท่าทันนะ落下什么恶念，就是我们当我们烦恼习气升起来的时候，我们哎放下它，把它变成知道。เราไม่ได้ไปห้ามอกุศลแต่ให้เรารู้เท่าทันอกุศลมันจะเป็นการละอกุศลของมันเอง นะ我们我们没有去打压，我们没有去打压，说不要有这些烦恼习性起来，这些妄念升起来。 我们只是把它变成知道而已，转变成知道，它就自然，它就灭了。嗯。果生来呐，就见它呐，没拿它来当自己。那这就是自作孽了。嗯。 <laughs> เวลามันคิดขึ้นมานะเราก็เห็นมันคิดนะเห็นจิตมันคิดเนะี่ยนี่ก็คือการละอกุศลแล้วนะ当我们妄念升起来的时候，我们看到妄念啊变成知道了，这样就是在哎修福报了。คือเราปล่อยให้อารมณ์หรือกิเลสต่าง ๆนะให้เขาแสดงตัวนะแล้วเราก็ค่อยเห็นเขา我们放松。 让所有的方种种烦恼习性自然生起来，然后我们看到它，呃，就是随内在里面的自然的它去，哎，它，哎，自然的发生，然后它出现了，以后我们看到它。嗯，开开，suppose 呢，像，警察，呢，他，就，去，捕捉，警察， ไม่แสดงตัวไม่แต่งว่าว่าเป็นตำรวจอะแต่งชุดธรรมดา就像那些警察一样，呃，他就是便装，他不穿警服，然后他去他去抓那个宰人一样，抓强盗一样。嗯，他ทำตัว他不表他不表现自己是个警察，他说他穿了便服去抓抓抓宰。เรา เขาทำตัวธรรมดาเพื่อจะได้โจรเขาจะได้ไม่ระวังตัว เขาก็จะได้บางทีพอเขาเผลอทำความผิดตามที่เขาคิดวางแผนตำรวจก็ได้จับได้โดยที่เขาไม่ทันได้ตั้งตัว因为呢，诶，警察他穿便衣出去呢，诶，那些诶强盗啊，那些歹人啊，他就诶没注意，他不知道，所以他们就可以 以及做他做坏事，那么警察就可以抓到他们了。การปฏิบัติธรรมก็แบบนั้นนะทำจิตธรรมดาเนี่ยแหละนะจิตใจปกติธรรมดาเนี่ยแหละมันถึงจะจับกิเลสจับความคิดได้จริงๆนะอ่า用功修行也是一样的，让我们的心就平常正常心，像平时一样。那么呢，烦恼习性出来了啊，就可以看到它。 自然表呈现出来。อย่าไปดัดแปลงจิตให้ผิดธรรมชาติ ให้มันดีเกินไป หรือให้มันนิ่งเกินไปนะ不要去把我们这些装扮的，就是说我们装扮的，哎，我们的心很就是很舒服很好，或者哎让我们的心哎不舒服，嗯。ใช้จิตธรรมดาเนี่ยแหละ รู้เท่าทัน ความคิดหรืออารมณ์ต่างๆนะ我们的心正常运作，那么就可以看到许许多多的妄念。เป็นความเพียรที่มีความสบายอยู่ในความเพียรอ่า这个哎在精进之中呢啊有这样有里面呢就有哎有轻松自然啊放松舒服的。 ถ้าความเพียรมากไปเนี่ยมันจะเหนื่อยมันจะรู้สึกเหนื่อยใจมาก那如果精进过急的话，那么就会很累，很辛苦。นะเคยไหมแบบบางทีเราตั้งใจมากไปนะอยากจะรู้เยอะๆอะไรอย่างนี้มันก็เหนื่อยนะ那有时候我们过于认真的话，想要知道、觉知道很多很多，那么就会很累。 บางทีก็ตั้งใจมากอยากจะ ไปหาดูความคิดดูจิตนะไปหาจะเหนื่อยนะ那有时候过于认真、太专注了，你想要去找量来看，那么就会很累、很累。ให้เรารู้เท่าทันนะ ถ้าปฏิบัติแล้วมันเหนื่อยใจมันทำไมรู้สึกเหนื่อยยากลำบากเหลือเกินเนี่ย แสดงว่าเราห่งใจไว้ผิดแล้วนะ มันมันเพียนแบบจะเอามากเกินไปนะให้เรารู้เท่าทันแล้วก็ ปล่อยนะ ปล่อยความตั้งใจตอนนั้นออกไปนะ我们看到以后，我们放下这个特别专注的这个心念，就 ไม่ต้องไปเอา ไม่ต้องไปพยายามมาก อันนั้นแบบนั้นมันพยายามมากไปนะ不要那样是过于精进过于认真ให้เราเนี่ย อย่างถ้าเรามีกรรมฐาน เช่นเราอาศัยกายเคลื่อนไหวเราก็ดูกายเคลื่อนไหวนี่แหละเนี่ยเป็นหลักไว้นะ我们以观 你来觉知身为主，知道身在动啊，以这个为主。แต่ดูแบบสบายสบายดูแบบ อืมรู้ไปเล่นๆนะอ่า但我们哎就是放松放松的很舒服的知道就像在玩一样的ถ้าไปตั้งใจรู้กายมากไป มันก็กลายเป็นการเพ่งกายอีกเหมือนกันนะ那你 果过于知道那个生的话，过于认真的话，那么就是，哎，他是在，太专注了，太专注了。ให้รู้แบบเนี่ยรู้แบบอืมรู้แบบง่ายๆรู้แบบธรรมดานะ就像平常正平常的那样的知道简简单单的知道ไม่ต้องไปกำหนดว่าอยากจะเอาความชัดเอาความ อะไรให้มันแบบ หรือเอาให้มันเสมอตลอดเวลาแบบนี้不要去想一直都知道或者知道的很清楚นะที่จริงมันชัดเราก็รู้ว่าชัด ไม่ชัด เราก็รู้ว่าไม่ชัดอันนั้นถูกแล้วนะ其实呢清楚的时候就知道了自己清楚不清楚迷迷糊糊的时候知道自己不清楚这样就对了 ไม่ต้องไปเอารายละเอียดกับมันมาก หรือไม่ต้องพยายามทำให้มันเป็นมาตรฐานเดิมตลอดเวลา不要去诶想要诶一直都知道，嗯，也不要去想要诶知道的很详细。เรารู้สึกกาย เพียงแค่ รู้ว่ายังมีกายอยู่บนโลกนี้。啊，我们来我们的 只是知道哎，我们在这个世界世界上还有这个身体，只是这样觉知而已。简单。คือกายมันมีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราขาดสติไป เราก็จะลืมกายนะกลับมาดูกายก็คือกลับมาดูสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนั่นแหละมันไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากมายเลย 啊，其实呢，来知道这个身觉得这个身，是知道这个身已经是有的啦，你不用那么的，哎，说我很精进的要去找什么。对不对？像今天，坐、躺，呐，舒服吗？啊，就像现在一样，身体坐在这里，有觉知吗？知道吗？ <laughs> 嗯，我们躺，不管哪里，都可对人感 是怎么样做的一个姿势，就那样知道而已。หรือมีการขยับแบบไหนเราก็รู้สึกนะเห็นร่างกายเขาขยับนะแต่ถ้าเราไปจ้องดูแต่กายมากนะมันจะไม่เห็นอย่างอื่นเลยนะ 等着遮到的话，那么你就不不知道其他的啦。嗯，เราดูแบบเอ่อคล้ายๆ ดูสบายๆมันจะเห็นความคิดเห็นอารมณ์มันแทรกเข้ามาเรื่อยๆนะตัวกิเลสจริงๆคือตัวตัวจิตนะ ไม่ไม่ใช่ตัวจิต คือสิ่งที่มันมาแทรกไปในจิต其实那个哎妄它不是我真正的妄它哎真正的烦恼习性它不是我们的心它是哎里面它闯进来的就是它不是心ใช่มันคือสิ่งที่มาแทรกแซงสิ่งที่มาครอบงำเราก็จะเห็นมันนะ 进来的，我们看到它就好了。เนี่ย ถ้าเราฝึกสติมันก็จะเห็น เห็นทั้งกายเห็นทั้งใจนะ那如果我们诶有觉性的话，量觉性的话，我们不单只可以知道我们的身，也知道我们的心。ที่จริงมันเห็นอะไรก็ได้นะที่จริงพออะไรมันเด่นนะสติมันก็จะไปเห็นตอนนั้นนั่นแหละ 其实呢，当觉性强的时候呢，哎，它什么样出来，你就知道那个而已。ให้เราดูแบบสบายๆนะเหมือนเราดูทีวีนะภาพอะไรแสดงขึ้นมาเสียงอะไรเกิดขึ้นมานะเราก็แค่รับรู้หรือดูเขาเฉยๆนะอ่า就就像我们在看电视一样 电视里面出现了什么样的画像啊、声音啊，呃，有什么的表演啊，我们就那样的看而已。สิ่งที่มันแสดงนะกับในกายในใจนี้ก็เหมือนกันเออเราก็อะไรก็ได้นะก็เห็นมันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะ在我们的身上也是一样的，同样的那样的，无论他表演出什么样来的，我们看到的就只是看到而已。 看到这个身心在表แล้วสิ่งที่มันแสดงนะมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนไปด้ละมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเราก็เห็นอ้อเปลี่ยนไปเนะอ่า它不停的在它不停的在变变化这个身心里面它在表演着它不停都在变化变来变去的มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป แสดงให้เราเห็นดูแบบนี้แหละ เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญานะนอกจากเจริญสติที่เรารู้แล้วการที่เห็นการเกิดดับการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเนี่ยเรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาอ่า这个呢这样看呢我们的觉性在看了但是我们知道我们的别般智慧也出来了嗯 因为觉性看到了，让我们看到了无常，呃，变化无常的，这个就是智慧。เนี่ย อันนี้คือเราสะสมตรงนี้ไปเรื่อย มันจะเกิดการอ้อ ที่จริงอะไรก็แล้วแต่ในรูปในนามเนี่ยล้วนแต่อยู่ในกฎของไตรักทั้งนั้นเลยนะอ่า我们这样不จ的累积啊然后就能看到 哎，在我们身心里面，无论出现了什么，哎，它只是无常而已，表象，这只是在四相无常而已。就我们去执着这个身心的话，那么就苦了，因为这个身心它都是变化无常的。那嘛，它苦，那。 ก็อยู่ในรูปในนามนี่แหละนะที่พระเจ้าสอนให้ให้รู้จักทุกก็คือรู้จักรูปรู้จักนามนี่แหละนะ这个苦生跟心它都是苦只是让我们认识到这个生跟心的苦就看到了看无常的苦จิตพอมันรู้ตรงนี้นะมันเหมือน เมื่อไปจับของร้อนมันก็จะปล่อย เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์นะ มันก็จะปล่อยนะ 我们什么时候呢认识到这个苦的话，那么我们的心就放下了这个苦。ไม่ใช่เราตั้งใจปล่อยนะจิตเขาปล่อยของเขาเองนะ不是我们哎想要去放下，是心是觉性的心，它自然放下。บางทีเราบอกให้ให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางนะเราจะไปบังคับจิตให้ปล่อยวางนะมันเป็นไปไม่ได้แต่ปล่อยวางนี่เป็นผลนะ 啊，有时候我们说，哎，要放下，要放下，我们去强制我们的心去放下，啊，那是不行的，做不到的，啊，因为它是，哎，放下是我。สิ่งสำคัญคือการทำเหตุนะทำเหตุคือการมีสติรู้ตัวนี่แหละนะคือเหตุนะที่สำคัญคือการทำเหตุนะทำเหตุคือการมีสติรู้ตัวนี่แหละนะคือเหตุนะ ให้เรารู้นะรู้แบบสบายสบายรู้แบบเล่นๆอย่าไปจริงจังมากนะอ่า我们要哎自然轻松的来觉知来知道不要过于不要过于专注嗯อย่าไปรู้แบบ อยากจะได้ อยากจะเอา อยากจะบรรลุธรรมอะไรนะ不要去想要想要想要做到想要降法อืมรู้แบบเนี่ยรู้แบบ สนุกสนุกดูแบบสนใจในการเรียนรู้เนาะ我们要哎，我们就学习、习、的啊，这样就是有趣的来习。แล้วก็อย่าไป อะไรอะจิตมันก็อดีตก็ดี อนาคตก็ดีนะ มันไม่มีจริงนะรู้แค่ปัจจุบันก็พอละอืม 心里面无论出现的是过去还是未来的都好，那些都不重要。我们要知道，觉知的就是现在的当下。อย่าไปสนใจอะไรที่มันผ่านไปแล้วมากนะไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ผ่านไปแล้วอ่ะช่างมันนะ不要太在乎于过去的错与对，都已经是过去了，随它去吧。แต่ถ้าสมมติปัจจุบันเนี่ยเนาะมันรู้สึกโอ้ย ทำไม่ถูกไม่ดีเลย รู้สึกไม่ชอบนะที่ตัวเองเมื่อกี้ทำไม่ถูกอย่าไปสนใจที่เมื่อกี้ทำไม่ถูก ให้สนใจ เออเมื่อกี้ตอนเนี้ย มันรู้สึกไม่ชอบ เนี่ยให้รู้ทันตรงเนี้ยที่ปัจจุบัน我们如果想起，哎，刚才呢我做的不好，做的不对的话，哎，不要去在意这些，哎，我们要知道现在 因为想到刚才做的不对的话，心里面会不高兴啊。我们没关系，我们知道现在我们的心不高兴，不要去在意你刚才做的对与错。หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเอ้ยมันคืออะไรมันน่าสนใจนะมันอยากให้เรามันชวนให้เราอยากจะคิดให้คนเข้าใจมันนอย่าไปสนใจตัวที่มันผ่านไปแล้วให้สนใจตอนเนี้ยเออ ที่เรากำลังสงสัยมันที่เราเขายังจะคิดหาคำตอบจากมันนั่นแหละ或者已经过去了，我们会有好奇心，哎，刚才发生了什么？出现了什么样的境界？还要去想找出它的答案，哎，不要去在乎这些，我们要在乎的是现在我们的心正在想，嗯。คืออนาคตนะก็ยังไม่มาถึงนะ บางทีก็กังวลใจ บางทีก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะที่จริงมันยังไม่เกิดขึ้น แต่ให้เรารู้เท่าทันตอนเนี้ยสมมติกังวลใจก็รู้นะหรืออยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ให้รู้ทันใจที่มันอยากอ่า或者未来的未来的我们的心里在想着哎呀会在担忧担心未来的哎怎么样啊未未来的哎要怎么样怎么样的做啊啊但是哎我们要 我们要去在乎它，我们要知道，我们要来光，要来知道的是，我们现在当下正在想着未来要怎么样怎么样去做啊，要知道这个，我们正在担心未来。ปฏิบัติธรรมมันง่าย เพราะมันแค่รู้แค่ปัจจุบันนะ ไม่ต้องเอาอาดีตไม่ต้องเอาอนาคตมายุ่งให้ยากก็เลย 你只是知道现在当下正是怎么样的，不要去拿过去跟未来的来诶打扰自己，让自己很难，很就是说很难很难修，其实很简单。มันยุ่งเพราะเอาอดีตเอาปัจจุบันเอาอนาคตผูกกันนี่แหละนะอืมอ่า为什么会那么难是拿过去跟未来来让自己难ตัดซะตัดอดีตไป ตัดอนาคตไปนะให้เหลือแค่ปัจจุบันนะ扔扔掉过去抛掉未来啊只剩下当下ไม่รู้เคยเห็นไหมแม่น้ำเจ้าพยานะมันจะมีเรือ เรือลำเล็กๆนะเอาลากขนทราย ขนหิน ขนของใหญ่ๆมันดูมันหนักมากเลย接 母亲河，它就是用那个，它那个里面的床船是小小的，但它床上面呢，就放了许许多的东西，有有那个沙子啊，有石头啊，啊，非常的沉重，你看多沉重，那么小的床，它要装上那么多的东西，重死，好沉重，好重。鱼 กว่าจะมาได้นะช้าๆเหนื่อยๆ看起来呢很有很有趣你看一只小小的船那么小一点点然后它要装上那么沙子跟石头走起来呢就是非常非常的慢走不动จิตก็เหมือนกันว่ารากอารมณ์อดีตรากอารมณ์อนาคตนะมาแบกไว้ เป็นทุกข์ที่ปัจจุบันเนี่ย เห็นไหมมันเป็นหนักตรงนี้นะ有没有看到我们的心啊也一样的我们的心去拿过去的情绪也去拿未来的情绪来让自己非常的沉重在当下活得非常的沉重非常的累ตัดซะเหลือแค่ปัจจุบัน把它扔下把过去跟未来都扔掉剩下当下เนี่ยนะให้ ให้ทำแบบนี้นะ ให้ฝึกแบบนี้นะจิตมันก็มีแค่ทีละขณะ อาการของกายก็มีแค่ที่แค่ทีละขณะนะก็ดูแค่ทีละขณะนี่แหละ นะ其实心它只是在每一个当下身也是只是在当下而已只有当下จำไว้เลยนะรู้เพียงแค่ขณะเดียว อย่าไปอะไรมากมายกว่านั้นนะ 只知道只觉着每一个当下，你不要去哎弄了那么多。ไม่รู้ ก็รู้ว่าไม่รู้ขนาดนี้ก็ถูกแล้วนะ啊，在当下尽量不知道啊，知道我不知道就行了，这样就对了。นี่แหละ ความเพียรชอบคือแบบนี้นะ เพียรที่ถูกต้องนะ ไม่ใช่ขยันแต่ทำนะ แต่ทำไม่ถูกนะ 这样就对了，不是你过于精进呢，都是哎错的，用错的方法那样就不对了。แล้วก็ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะก็ให้เราเนี่ยหมั่นสังเกตกายใจอยู่เสมอนะแล้วเนี่ย无论我们做什么事情都好啊我们要回来哎看我们的身跟心要来体会我们自己的身跟心是怎么样的嗯แต่แทนนิดนึงนะเอออีกอย่างนะ เวลาเราสวดมนต์หรือว่าเวลาอะไรก็แล้วแต่นะ ก็นอกจากการสวดละการฟังนะก็เป็นสิ่งที่สำคัญ我们除了诶诵经诶诵经之外，还有听开示也是非常重要的一件事情。คืออย่าสวดเต็มเสียงมากให้ฟังเสียงเพื่อนในขณะที่สวดด้วย不要在我们诵的过程之中不要 是太在乎自己的声音，要听到周围朋友的声音，就是周围一起用功的声音，其他人的声音。嗯。就是自己的声音不要太大了，把自己的声音给其他人的声音盖住了，听不到。嗯，他那。คือเราก็สวดแล้วก็ฟังนะ มันจะเป็นมันจะทำให้เกิดความพอดีไม่ไ ไม่เร็วกว่ากัน ไม่ช้ากว่ากัน ไม่ดังกว่ากันมากเลยนะมันก็จะทำให้มันไปได้พอดีพอดี当我们在诵经的时候，呃，我们听到别人的声音的话，那么就可以不会哎太慢了，也不会太快了，它就刚刚好。นักร้องที่ดีนะ ไม่ใช่เฉพาะเสียงเขาดีนะ แต่หูต้องดี หูดีคือฟัง เสียงจับสำเนียงได้ได้ดี ถึงจะร้องได้ดีด唱的过程中，诵的过程之中，不单只说你要诵得好，那不是，还要你的耳朵比你诵的还要更好，要听到其他的声音。嗯，ังนั้นที่จริงนะ การเรียนรู้อะไรเนะี่ยคือไม่แต่ตัวเองนะ มันก็เหมือน สังเกตตัวเองเนี่ยก็สำคัญไม่ใช่จะมุ่งทำอย่างเดียวนะ ต้องสังเกตดูได้นะ因为要哎一起听，要去体谅，要去体会然后要听到，这个很重要啊。มันเป็นเหมือนทั้งการกระทำ แล้วก็การรับรู้นะเหมือนคล้าย ๆ เหมือนเราสวดก็คือการกระทำ การฟังเสียงตัวเอง หรือฟังเสียงเพื่อนเนี่ยเหมือนก็เป็นการรับรู้นะในปัจจุบันไปด้วยนะ 现在的当下，我们在诵经，也在诵，然后我们的心去听别人的声，听到其他的声音啊，这个也是会，就是在当下能够这样来用功来做。嗯，给他们，给他们。เหมือนเราปฏิบัติธรรมนะเราก็ทำเราก็ทำความเพียรนะแต่เราเองก็ต้องสังเกตดูตัวเองด้วยว่าเออมันทำความเพียรโดย แบบคล้ายๆมีการรู้ตัวไหมเหมือน因为我们在的过程之中，我们也是在一样，也是在用功，但我们要自己要知道自己，也要知道周围啊，有แล้วก็ก็ให้เราดูดีๆนะการสังเกต การรับฟังเนี่ย มันจะเป็นตัวทำให้เราปรับสมดุลให้มันพอดีนะ 因为我们来送，然后又听呢，听到其他的声音呢，这样呢就会啊做到哎刚刚好。哎，好，白天，好。